Technically, every case in archaeology is a cold case. She may have been more influential than we really know. It's a very exciting time for archaeology. Ezek a történelem legnagyobb megválaszolatlan kérdései. Titkos vasárnapok. Minden vasárnap 21 órától a Viaszat Historin.